Ariketa hau edo prozesua bultzatzeko beharra e, sentitu genuen, e, ba alde desberdinetatik, norbanakoen aldetik, eta ere eh, hainbat egitura edo bojoken aldetik, gauzak hainitz aldatu direlako azken ama jama bosturtetan e, Euskal Ixian, baina ere oroaja eta horrek ezartzen gintuelako bete behar baten aintzinean, hemen proiektu politiko bat aintzina eraman nahi dugun guziak, eta bete behar hori da be, eguneratzea, agian, ikustea eguneratzeko beharra jaden, e, atzera begiratzea eta aintzinerat eh, ere bai. Beraz, hori da bagira prozesuaren uh, sortzearen ahazuina eta horren baitan da inkesta hau, beraz, norberak individualki erantzuten alko duena eh, hain zuzen, nok erantzuten aldua, aipatu duzu, ahal bezain zabala izan nahi duela inkestak, eta interesa duen horrok lehen egitea dela helburua. Bai, guk nahi dugu eh, inkestau izan dadin zinez mugimendua bertzalearen, eh, ainistasunaren eh, adierazgahi. Horrek egan nahi du, adin desberdinetako jendeak erantzutea nahi dugula, gizon emazte, militanteak direnak, eh, behar ba, segitzen dutenak ere bai, betitik abertzaleak direnak, edo berrikiago, uh, eh, Euskara gintzen ari direnak, edo berdin presoen alde, edo berdin ari direnak eh, gai sozialetan, mugimendu politiko batean, zinez eh, denak. Eta gero horrek lagunduko du bide horri bat markatzen edo bideratzen? Gure helburua izan, izanen da justuki uh, prozesua bukatzea olako bide artekatu batekin. Eta pentsatzen dugu inkesta honen emaitzak zinez balio handiko abiapundu bat eh, izanen direla. Kantitatiboki uh, ba, intezgarria izaitea espero dugulako. Eta ere begalderek zinez uh, espahua jundez berdinak unkitzen dituztelako. Oroak beherantzun behar ditugun hainbat galderen uh, abiapuntu direlako. Eki zubiria aztikerrek eramanen du inkestaunen logistika guztia, bitzez zer da aztiker? Bueno, aztiker da gipuzkoan kokatuta on kooperatiba txiki bat, ikerketa estadistikoa, kuantitatiboak egiten ditu, eta bueno, gai desberdinen inguruan, baina askotan saiatzen gara ikerketa nazionalak edo nazionaletan parte hartzen, ba, zazpilurraldetan egiten direnak, eta Aldiontan, konkretuki bagiraren inkestau nola eramango duzue? Bueno, guke egiten deguna da, laguntza teknikoa ematen diogu bagira prozesua bagira prozesuko lagunei, e, beraiek jartzen dute edukia, galderak eta bar, eta guk egin duguna da, ba, galderak pixka bat lagundu teknikok izuzenak izaten, e, gero online e, betetzeko euskarria prestatu dugu ere, eta laguntza teknikoa emango diogu hortan. Bai aipatu da, eh, adinarena, adinguzietako jendearen txat eh, izango dela, e, norbaitek zailtasunen bat balu laguntzea ere posible da. Bai, bai, norbaitek ikusten badu internetez betetzeko zailtasunak edo ditula, beti egongo da bagirako jendea laguntzeko prest eta paperean betetzeko edo, bai, hortarako arazorik ez egongo Eta gero datu horiek zuek biltzen dituzue? Bai, e, soporte teknikoa edo dago gure zerbitzarian, Orduan jendeak online betetzen du eta gure zerbitzarira doa zuzenean e, datu eta bai gu gordeko ditugu eta gu tratatuko ditugu eta bai. Mi esker. Vale.